Kwanza kabisa ndugu zangu wasikilizaji ni muhimu kutambua na kujua ya kuwa sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuleta katika huu ulimwengu kwa sababu ya mitihani. Allah ametuleta katika huu ulimwengu kuwa ni mitihani ili atakaofuzu na kufaulu katika mitihani hai hii ya dunia aweze kupata uzima wa milele na maisha ya starehe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo dunia asli yake ni mitihani na mitihani yataendelea kuwa kila leo ingawa uzito wa mitihani hiyo inatofautiana kwa namna moja au nyingine ndio maana biidhnillahi tabaraka wa taala tumeonelea tuwe tuna audio ambazo tunakumbushana mambo ambayo yanahusiana na haya yanayojiri katika ulimwengu leo na kama nilivyotangulia kusema Allah subhanahu wa ta'ala asema alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye ameumba umauti na uhai ili aweze kutupatia mitihani nani katika sisi atakuwa na amali njema atakuwa na ibada za kumsaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mitihani ya Allah subhanahu wa ta'ala ambao imeshuka wakati huu basi imeonyesha kuwa kweli wa khuliqal insanu dhaifa mwanadamu ni kinyumbe ambaye ni dhaifu mno kiumbe ambayo ni dhaifu mno kila kitu kimesimama kama ni mipira ambayo ilikuwa imeshughulisha watu michezo mbalimbali mbali, dunia laibun walahu ila laibun walahu uh, eh, upuzi na mchezo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameturuhusu kufanya kwa, kwa kwa miaka mingi tukaghaflika tukajisahau leo Allah subhanahu wa ta'ala amesimamisha yote Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo muweza na yote haya yanaonesha Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akaisimamisha dunia kwa dakika moja na si jambo la ajabu kwa sababu inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka jambo lifanyike ni kuliamrisha tunalakuwa kwa hivyo hii ni mtihani bila shaka lakini katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala asema kuna mitihani aina mbalimbali ambayo Allah huleta sura ya pili suratul baqara aya 155 Allah subhanahu wa ta'ala asema wala nabluwannakum wala nabluwannakum hakika tutawatia katika mitihani kwa hivyo mitihani ni sehemu ya maisha na mwanadamu hasa muislamu ataendelea kuwa katika mitihani baada ya mitihani mpaka siku atakapokutana na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala na ni mtihani gani nzito zaidi ndugu zangu ambayo tumepewa kama waislamu kuliko sisi kuwekwa mbali na nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwekwa mbali na misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala kufungiwa milango ya misikiti na tukaambiwa ya kuwa hatuwezi tukamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika misikiti hiyo na kuna baadhi ya watu ambao walipinga walipiga kelele baadhi ya ndugu zetu walipochukua hatua kama hizi mwanzo lakini kama tutakavyokuja kuona biidhnillah tabaraka wa taala ni jambo ambalo kwamba linakabilia kubaliana na mafundisho mazuri ya dini yetu ya Uislamu walanabluwannakum bishay'in min alkhawfi walju'i ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الله سبحانه وتعالى أسمى tutawatia kwenye mitihani tutawajaribuni kupitia sehemu ya uoga bishai min alkhawf na hili ndilo liko katika ulimwengu leo kila mmoja ameingiza hofu kila mmoja anaogopa kila mmoja hajui kesho itakuwa vipi kila mmoja ajiuliza jambo hili litaendelea kwa muda gani dawa itapatikana lini ni nani atakayefariki nani atakayebakia hakuna nchi ambayo imesazwa ilikuwa ni mtu anapokuwa mgonjwa ana uwezo wa kiwango fulani anakimbia India anakimbia South Africa anakimbia Ulaya anakimbia Marekani lakini leo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaonesha wanadamu ya kuwa nyote mko sawa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hamna lolote wala chochote mbele ya Allah la haula lakum wala quwwa ndio maana uoga umeenea uoga imekithiri wala nabluwannakum bishai'in min al-khawf waljuu njaa leo kuna baadhi ya nchi yanapitia njaa leo kuna watu ambao wana hofu wanaogopea wasipatikane na njaa kwa sababu ya maradhi haya ambayo imesababisha imesimamisha takriban shughuli zote za kilimwengu watu wanahofia njaa ونقص من الاموال mali kupungua walanfusi na vile vile nafsi watu kufariki wathamarat matunda kupungua yote haya Allah subhanahu wa ta'ala anasema atayaleta katika ulimwengu atayasababisha katika ulimwengu mtayaona katika maisha yenu lakini Allah subhanahu wa ta'ala asema wabashiri sabirin wapatie bishara njema wale ambao ni wenye kusubiri wale ambao ni wavumulivu wale ambao wanakubaliana na mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala na wanaweka tegemeo lao kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama tutakavyoona biidhnillah tabaraka wa ta'ala mitihani hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amejalia yatatokea katika ulimwengu hayata kusibu ewe ndugu yangu dada yangu msikilizaji isipokuwa kwa kiwango ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia kwa kiwango ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia kwa hivyo usiwe na waswasi naam ile waswasi natural fear waswasi ya kimaumbile itakuwa hofu itakuwa kwa kiwango fulani lakini tegemeo lako na tarajio lako na na matarajio yako mema iwe ni zaidi ukitambua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala is in control ukitambua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anajua kuwa yote haya yanafanyika anajua ni kwa nini yanafanyika na anajua ni vipi atayaondoa kwa hivyo pamoja na kuwa Allah atuambia tutawatia katika mitihani kupitia vitu mbalimbali mbali, lazima tutambue kuwa mitihani hii Allah subhanahu wa ta'ala iko kwa mikono yake yeye ndiye anafanya kumpata mtihani hii kumfikia anayetaka qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana aya ya 51 suratu tauba Allah subhanahu wa ta'ala asema waambie kuwa hakuna chochote ambacho kwamba kitatufika isipokuwa lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuandikia huwa maulana Allah ndiye mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mlinzi wetu Allah subhanahu wa ta'ala akiwa mola wako inamaanisha nini Allah kuwa Mola wetu sisi tunakumbushwa tulikumbuke hilo kila siku tunapoingia katika swala zetu Muislamu anapofunga swala au anapofungua swala Allahu Akbar na akaanza kuswali anasoma alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin rabbil alamin nini maana ya rabbil alamin arab ulama wanasema ni alkhaliq almalik almudabbir Al-Khaliq yani muumba wa kila kitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye ametuumba. Yeye ndiye ameumba ulimwengu. Yeye ndiye ameumba, yeye ndiye muumba wa virus hii ambayo imetiwa imewatiwa wanadamu kiwewe. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio muumba wake. Yeye ndio wakuiamrisha yeye ndio wakuiondoa Allah ndiyo muumba. Pili Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye anatumiliki huwa Maulana. Allah ndiye anayetumiliki sote sisi. Wanadamu, mimea, virus kama haya na viumbe vyote ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala wako chini ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala maana ya tatu ya rabb huwa al-mudabbir Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeendesha mambo yote katika huu ulimwengu basi ikiwa Allah ndio Mola wetu na yeye ndio muumba wetu na yeye ndio anatumiliki na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anaendesha mambo yetu basi sisi tumefaulu na tuna kila sababu ya kukua na kutuliza nyoyo zetu tusiwe na wasiwasi wa kupindukia tusiwe na hofu ya kupindukia la kwa nini kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala sisi tuko chini ya milki yake chini ya hifadhi yake chini ya amri yake subhanahu wa ta'ala ala Allah falyatawakkal almu'minun بس ikiwa Allah ndio Mola wetu aliyetuumba aliyetumiliki anayeendesha mambo yetu ya kila leo basi tumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumtegemea Naam maradhi yameshuka. Kumtegemea Allah ni kuchukua hatua zote zinazofaa kuchukuliwa na kuwa na imani kwa Allah ya kuwa biidhnillah siku moja Allah subhanahu wa ta'ala ataiondoa. Na hivi ndivyo ilivyokuwa sunna ya Allah. Allah analeta maradhi, anayoondoa Allah subhanahu wa ta'ala analeta mitihani anayoondoa Allah subhanahu wa ta'ala anashusha misukosuko rahma yake Allah subhanahu wa ta'ala iko juu zaidi kuliko adhabu yake na hivi punde biidhnillah Allah subhanahu wa ta'ala atairehemu ulimwengu baada ya kuwaonyesha unyonge wao na udhaifu wao Allah subhanahu wa ta'ala atawarehemu na kuwahurumia kwa sababu yeye ni latif rahim kisha Allah subhanahu wa ta'ala aondoe maradhi haya biidhnillah kwa hivyo ndugu yangu tunapoanza kalima kalima hii au ukumbusho huu <clears throat> ambao utakuwa tunaendelea kukumbushana mara kwa mara ni lazima sisi tuelewe ya kuwa janga hili ni mitihani mitihani Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi ya kuwa ataendelea kutuletea katika ulimwengu na sisi tuwafaa kumtegemea Allah <clears throat> ukweli wa kumtegemea na tuache hofu ya hali ya juu kwa sababu wallah hata yule mosquito yule umbu anayekudona Allah subhanahu wa ta'ala alipanga kuwa umbu huyo specifically ataweza kukudona kwa siku fulani wakati fulani na itakuwa na madhara madhara fulani ama haitakuwa na madhara kwa hivyo sisi ni kumtegemea Allah na tupunguze hofu kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio rabbul alamin yeye ndio mola wa walimwengu na siku zote Allah subhanahu wa ta'ala anawahurumia walimwengu zaidi kuliko anavyotaka kuwaadhibu na Allah subhanahu wa ta'ala hana haja ya kutuadhibu ni kwa nini sisi Allah subhanahu wa ta'ala tuletea mitihani mitihani hii bona Allah subhanahu wa ta'ala atujaribu bona atuletee mitihani hii Hayo ndio tutaweza kuzungumzia katika audio itakayofuata. وجزاكم الله خيرا نموان الله سبحانه وتعالى تحفاظ الصوت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته